Hi everyone! Nandito kami sa Chicago. Dumating kami dito ng mga 9 tapos sa hotel, diretso kami ng mga 10.30 nandito na kami at or 10, kumain lang. Dito na kami sa hotel. Tapos sa Friday yung show namin. Pagkatapos nung sunod-sunod na. Friday, Saturday, Sunday. Yun. Kinalaran ko yung buko ng blonde. Ayan o. Kita niyo o. Mm -hmm. Yun. Tutulog na ako. Good night. Napakala ko sa inyo bago kong RM. Ate Maki, sorry, take two. <laughs> si Ate Maki. Siya yung nag-aalaga sa amin dito. Good night. Bye-bye.